بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم <clears throat> وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu Đalla šanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braći i cijene sestre, e, mislio sam danas uz Allaho tebareku ta'ala pomoć e, da govorimo nešto što je vezano za Ramazan. Jer s obzirom da ovo posljednje predavanje prije Ramazana, u sljedeći ponedljak je po vakti, jel tako, e, po takvimu Ramazan, pa nećemo nastaviti dalje sa tumačenjem sura, nego inša Allah i ta'ala, ako nas Allah tebareku ta'ala poživi poslije, poslije Ramazana. Mi smo prošli put, koji se sjećam, završili sa tumačenjem sura Vatin, trebalo je da počinemo sa tumačenjem sura Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ono o čemu sam mislio, Allah vam dao svako dobro da govorimo danas, jeste nešto što je vezano za Ramazan. A to je, u stvari, da govorimo, da se podsjetimo malo na nešto što se zove ibadet i što se zove učenje Kur'ana. Draga braći, cijene sestre, nama dolazi mjesec Ramazan. Međutim, mjesec Ramazan, kada dođe, on brzo prođe. I onda na kraju vidimo da smo dosta vremena koristili nekim beskorisnim stvarima. Da se dosta vremena koristilo na, na sjelima. Da su žene dosta vremena provodile u kuhinji. E, ljudi u Ramazanu više jedu nego van Ramazana, iako je mjesec posta i tako dalje. Međutim, ako pogledamo stanje Selefa, vidjet ćemo da je dosta stvari bilo drugačije. Pa tako se naprijem prenosi od Ibn Omera radijallahu ta'la anhu, kaže kada bi nastupio Ramazan, kada bi došao Ramazan, Abdullah ibn Omer ne bi kaže, kane la juftiru illa ma'al mesakin. Kaže, ne bi iftario se osim sa fukarom sa miskinima. Ne bi se iftario osim sa fukarom i miskinima. Znači, jeo bi onu istu hranu koju jedu šta, koju jedu i oni. I ovdje je sad jedna stvar, međutim, o tome ćemo nekad, inša Allah i ta'ala, drugi put govoriti. Ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu salam, draga braći, cijene sestre, su lomili svoj nefs. Činili su stvari kako bi slomili svoj nefs. Pa se tako prenosi da jedne prilike Abdullah, eh, da je Omer radijallahu ta'ala anhu, da su ga ljudi vidjeli kako ide ulicama Medine i nosi, nosi vreće na vratu. Pa mu kaže ti halifa muslimana nosi vreće na vratu, kaže jučer, odnosno prošli dana su mi kaže došle, došla velika izaslanistva, do, došla mu plemena, Pa kaže nešto u meni se pojavilo, ko ono vidi, koliki si, dolaze ti ljudi. Pa kaže kako bi slomio svoj nefs, kaže činim, odnosno radim, odnosno radim ovu stvar. Pa je tako isto ova stvar bila otoka. Ono što sam mislio na početku, danas da spomenemo, odnosno da se posjetimo, Allah vam dao svako dobro, jeste da se spomenemo ukratko na ibadet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio, kao što znamo, i halifa muslimana, odnosno predsjednik jedne države. I bio je muđahid, odnosno ratnik. I bio je otac koji imao žene, koji imao djecu. U svemu tome Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nalazio vremena za ova ibadet o kojem ćete sada ovdje čuti. Pa smo tako možda bili spomenuli hadis koji je ima Bukhari muslim u svojim sahihima on se prenosio da iše radijallahu ta'la anha prenosi sisto tako od Hudayfi ibn Ljemana radijallahu ta'la anhu Kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam toliko klanio noćni namaz, kaže hatta tawarramat qadamahu. Kaže da bi njegove noge oticale. Znači, čovjek, na primjer, kada duže se vozi u autu, na primjer, vozi se 2-3 sata, noge će otiknu, jel tako? Međutim, da, noge, da bi noge, noge otekle, treba malo više vremena. Ne mogu noge otići, na primjer, za 15-20 minuta. Nego treba da bude malo više. Što znači da je poslanik, alaihi salatu wasalam, satima, sate provodio na kijamu. Kaže, sve dok mu noge ne bi otekle. Pa mu je rečeno, kaže zašto to radiš? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر a kaže Allah ti oprosti ono što je bilo i što će biti od grijeha Allah ti oprosti ono što je bilo i što će biti od grijeha pa je poslanik alaihi salatu wasalam odgovarao afala akunu abdan shakura kaže zar da ne budem zahvalan rob uzvišenom Allahu tebarek wa ta'ala pogledajte ovdje rob i da bude zahvalan Jer ono što je najveći stepen, kao što je tome govorio šehr Islam ibn Taymiya, najveći stepen do kojeg može doći čovjek na dunjaluku jeste l'ubudija. Da čovjek osjeti da je rob uzvišenog Allaha tabareku ta'ala. To je najveći stepen i najveću slaz osjetiš onda kada osjetiš da si rob uzvišenog Allaha tabareku ta'ala. I zato je poslanik alaihi salatu wasalam govorio, kaže, akulu kema jakulu l'abdu, wa ajlisu kema izlisu abdu. Kaže, ja jedem kao što jede rob. Znači, rob kojeg su ljudi imali u svom vlasništu, Kaže, ja sjedim kao što sjedi rob. Ja kaže, ja jedem kao što jede rob. Pogledajte ovdje poniznosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pored sve one počasti kojim uzvišeni Allah tabaraka ta'ala dao, zamislite sada da gledate Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i da gledate u ovu poniznost. Pa Isto tako je zabilježi imam Ebu Davud u svom sunanu od Aisha radijallahu ta'ala anha od njegove žene i supruge koja je bila od najučenijih ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I zato kao što kaže imam Ibn Šihabi Zuhri, kaže kada bi se sakupilo ljudi, kada bi se sakupilo znanje svi ljudi, kada bi znanje svi ljudi i svi ashaba kaže bilo na jednu stranu, a znanje samo Aisha radijallahu ta'ala anha, na drugu stranu, kaže prevagnimo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Prevagnimo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha jedne prilike savjetovala Abdullah ibn Abi Qajsa. Znači pogledajte ovdje kako kako je Selef savjetovo jedni drugi. Pa mu kaže Iša radijallahu ta'ala anha La tada'i qiyama lejl. Kaže nemoj ostavljati noćni namaz. Znači savjetuje ga šta? Da obavlja noćni namaz. Kaže La tada'i qiyama lejl. Fa inna Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam kana la yada'u qiyama lejl. Allah čuli se isto ima nikakve fajde od ovoga. Samo zube da mi polomi. Ništa. كاجي لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل كاجي نمو أستغل تنشني نماز يرى الله قصني صلى الله عليه وسلم نية نكدا أستغل تنشني نماز فكاجي وكان إذا مرض Obratite pažnju sad na ovo. Znači, ja mislite kada vidite starijeg čovjeka kada se razboli. Kaže, wa kana A kaže kada bi se razbolio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onda bi kranio šta? Kranio bi se djeću. Znači nikada bi se razbolio kad bi došlo to stanje, ne bi ostavljio šta? Ne bi ostavljio, ne bi ostavljio noćni, ne bi ostavljio noćni namaz. Zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu. Kaže, stao sam jedne prilike uz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da klanjam noćni namaz. Kaže, fe etale, pa je poslanik alaihi salatu wasallam dugo klanju, produžuje svoj namaz. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže, fahamamtu bi amri su. Pa sam kaže, pomislio da uradim nešto loše. Odnosno da pomislio sam da uradim nešto ružno. Znači nije učinio nego je pomislio. Znači su bukvalno prevodili nešto što je ružno. Kaže pa sam pomislio da uradim nešto što je ružno. Pa mu kažu وَمَا هَمَمْتَ بِهِ A šta je to kaže što si pomislio da učiniš? Kaže pomislio sam da prekinem namaz I kaže da ostavim poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ostavim poslanika sallallahu alaihi wa sallam da tako klanja. Zabilježio žima muslim u svom sahihu od Huzaife ibn Ljemana radijallahu ta'ala anhu, kaže jedne noći sam stao da sklanjam sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, faftataha al-Bakara. Pa je kaže, počeo da uči suru Bakara. Pa sam rekao, proučit će sto ajeta i učinit će ruku. Brate, pažim sad Allah dao dobro na ovaj hadis. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa salam, završio suru Bekare. Na jednom rekatu. Kaže, završio suru Bekare, pa je, kaže, otpočeo suru Nisa. Pa je, kaže, završio suru Nisa. Pa se vratio na suru Ali Imran i završio suru, suru Ali Imran. Znači, proučio na jednom rekatu šta? Ebu, e, suru Bekare, suru Nisa i suru Ali Imran. Koliko je to džizeva od prilike? Znači, pet i po džizeva. Kaže, pa je učinio ruku. Summa raka'a, pa je učinio ruku. Pa koliko je ostao na ruku? Kaže, pa je ostao na ruku onoliko koliko je bio na kijamu. Pa se kaže, ustao. Pa je kaže, ostao na kijamu, na, znači na onom drugom kijamu, znači posle rukua, koliko je bio, kaže, na ruku od prilike. Pa je kaže, učinio seđdu, pa je na seđdu ostao onoliko koliko je bio šta? Koliko je bio na ruku. Pa je kaže, digo se sa seđde, pa je ostao od prilike koliko je bio na seđde. Tako je bio jedan rekat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovako je bio jedan rekat Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I nemojte, draga braću, i cijene sestre, da pomislite, ovo je bio poslanik alaihi salatu wasalam, to su bili ashabi, gdje ćemo mi danas, tako. Wallah ima ljudi koji imaju ovakav ibadet. Ima ljudi i žena koji imaju ovakav ibadet. Ja sam svojim očima vidio kad sam bio u Kuvajtu, posle skoro svakog Ramazana budem, vidio sam šeha Abdurrahman Abdulhalika, to je jedan poznati šeha koji ima, skoro, e, koji ima blizu 70 godina. Šeha Abdurrahman, Allah mu dao tako dobro i dao podarim dug život, šeha boluje od raka. Šeha boluje od raka. Međutim, šeha klanja teraviju dva i pol sata. Ko imam? Šeha klanja teraviju dva i pol sata. Znači, otprilike dva rekata šeha su pola sata. E, šehu Ramazanu prouči dvije hatme. Znači, on kao imam. on kao imam. Čovjek kada dolazi u mesčid, on se vuče dok dođe do mesčida. Kada dolazi do mesčida, on se vuče, on se vuče da dođe do mesčida. Međutim, pola sata klanja dva rekata. Dva i pol sata je travija jedno veće za še Abdurrahmanom, Abdul, Abdul Khalikom. A iša radijallahu ta'ala anha prenosi kao što je zabilježi imam termizu u svom sunanu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da bi klanio noćni namaz bi ajatin wahida. da bi klanjao noćni nama sa jednim ajetom. Jedan ajet bi šta? Jedan ajet bi ponavljao. Jedan ajet bi šta? Jedan ajet bi ponavljao. Pa se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam cijelu noć klanjao sa ajetom In tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kaže ako ih kazniš pa oni su tvoji robovi. Ako im oprostiš pa ti si silni i ti si mudri. poslanik alaihi salatu sa nam je ponavljio, ponavljio ovaj aj cijelu noć. Zabudio živa Bukhari muslim u svojim sahihima i ovaj hadis ću vam sada spomenuti dobro obratite pažnju, stvar da se dobro na njega podsjetimo. Jer je vezan za nešto što se zove porodica. Vezan je nešto što se zove kuća. Pa pogledajte poslanika alaihi salatu sa nam kako je odgajio svoju djecu. Pogledajte kako se odnosio prema svom zetu. Kako se odnosio prema svojoj kući. zabilježi imam Bukhari muslim u svojim sahihima od Alija radijallahu ta'ala anha, anhu, kaže da jedne prilike po noći kaže došao nam je poslanik alaihi salatu wasalam wa tarak al bab i kaže kucuo nam je kaže na vrata kome kome Ali radijallahu ta'ala anha anhu i Fatime radijallahu ta'ala anha a znate da je poslanik alaihi salatu alaihi salatu wasalam volio Fatimu najviše poslanik alaihi salatu wasalam svaki put kada bi ušla Fatima poslanik alaihi salatu wasalam bi šta poslanik bi ustao iz ljubavi prema njoj. I volio je Hasana i volio je Huseina. I znali su da mu se da, da mu dođu na leđa dok je na seđdi i ne bi poslanik alaihi salatu wasalam ustao sa seđde dok šta? Dok ne bi, dok ne bi Hasan i Husein znači sišli sa njega. Pa nakon smrti poslanika alaihi salatu wasalam kada Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu izašao je popio se na mimber došao je Hasan radijallahu ta'ala anhu i rekao kaže silazi kaže sa mimbera mog dede silazi sa mimbera sa mimbera mog dede i zato znate onaj hadis u koji su zabilježi imam Bukhari muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha da poslanik alaihi salatu wasalam kada umiro nije mogao da ustane da dočeka Fatimu kao što mu bio običaj pa kaže pa je zovno i ona se je primakla kaže fasarraha bi šeji'in fedaket kaže pa je nešto šapno pa je ona zaplakala kaže thumma sarraha bi šeji'in fedahiket pa je kaže zatim zatim je kaže nešto šapno pa se ona nasmijela Pa kaže Iša radijallahu ta'ala anha, pomislam, pogleda, pomislila sam, pogledaj sada, plaće sada se smije. Pa nakon smrti poslanika alejhi salatu vesselam upitala sam je zašto se ta nasmijala, pa zašto se zaplakala. Kaže onda kaže kada sam zaplakala, kaže tada me poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da će to biti smrt u kojoj će umrijeti. A kaže kada me obav... drugi put što mi je šapnuo, kaže rekao mi je da ću ja biti prva iz njegove porodice koja će mi se pripustiti da će biti prva iz njegove porodice koje ćemo se... Pogledajte, Allah vam dao svako dobro. Zašto su se smijeli? Zato što će se pridružiti Allahom poslaniku alaihi sratu sallam. To je bio uzrok, uzrok njihove radosti. Kaže, obavijestio me da će biti prva iz njegove porodice koja će mu se pridružiti. Znate li koliko je bilo Fatim radi Allah, radi Allah tada godina? Je bilo 40, je bilo 50, je bilo 30. Po jednom rivajetu bilo 23 godine, po jednom 26 ili 27 kada je umrla i bila je prva i bila je prva koja je iz poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice presala šest mjeseci posle smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa kaže kao što je došlo u hadisu Buhari muslima kaže da je došlo poslanika alaihi salatu wa sallam pokusio svojoj čerki koji je toliko volio i svom zetu i kaže rekao ela tu sallijan pa kaže kad smo otvorili poslanika alaihi salatu wa sallam i rekao kaže zar ne klanjate sada misleći na što na jaciju na akşam istisna namaz. Kaže, ela tu sallijan, kaže, zar ne klanjate sada? Pa Ali radijallahu ta'ala anhu tada odgovorio, kaže, ja Rasulallah, kaže, anfusuna bijadillah, kaže, naše su duše Allahovim rukama, a ko će da nas probudi, probudi nas. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam otišao govoreći, wa kana l'insanu akthara še'in zadala, spominjući ajeti sura Al-Kahf, koliko samo čovjek voli, koliko čovjek samo voli da raspravlja. koliko čovjek voli dar. Međutim, pogledajte kako je poslanik alaihi salatu wasalam. Odgaja u svoju porodicu na ibadetu. I zato, draga braću i cijene sestre, znači sve jedno, oni on, on od vas koji su u braku ili koji nisu u braku, haram u kući, znači imati haram u svojoj kući, to je ko imati bombu u kući, igrati se sa njom. I zato vam napominjem ovdje, napominjem na jednu stvar. A to je da danas ljudi ne vode puno računa o nečemu što se zove televizija. Ono, imaju televiziju, Međutim, napominjem da nas hvala Allahom Jelašanu e, vezano za islamske kanale, imate satelitski kanala. Ko neko hoće, neka kupi satelitski kanal. Neka izbriše sve kanale, neka ostavi samo islamske kanale, na kojima nema, na kojima nema harama. Međutim, da ostaviš u svojoj porodci kanale gdje se spominju, odnosno gdje se prikazuju stvari koje su haram, otkrivene žene i tako dalje, znači da nemojte te stvari, nemojte te stvari sebi dozvoljavati i druge stvari koje su, koje su nemoralne. Jer haram po haram, haram po haram, haram po haram, ako išta ruši i razrušava jednu kuću, jesu stvari sa kojima nije zadovoljan uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala. I zato čovjek mora da osjeti ljubomoru i da ne dopusti da se u njegovoj kući gleda ili sluša nešto što je zabranio uzvišeni gospodar subhanahu, uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala. Draga braćo i sestre, ibadet ashaba, odnosno ibadet halifa je bio isti takvi, ili da kažemo sličan tome. Pa je tako, pogledajte ibadet Osmana radijallahu ta'ala anhu. Osman radijallahu ta'ala anhu, spomenuću samo njega, Allah vam dao svako dobro, je ubijen dok je učio Kur'an. Ubijen je dok je učio Kur'an. I zato njegova žena kada su došli i kada su htjeli da ubiju Osmana radijallahu ta'ala anhu, rekla je, ako ga ubijete, pa znajte da je on u jednoj noći da bi znao proučiti cijeli Kur'an. Ako ga ubijete, pa znajte da je on učio, da je, da je učio u jednoj noći Kur'an. Također što je došlo rivajeta za Osmana radijallahu ta'la anhu, jeste da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an. Da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an. Međutim, Osman radijallahu ta'la anhu je ubijan, poslanik alaihi salatu wasalam je nagovijestio njegovu ubijanje. I zato je došlo hadisu muslimu, وده ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه لكن لا تمدنش تشوى ده وده ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كو سزبيل جمع مسلم مسلم صحيح ده الله بسنة صلى ده ابو موسى الاشعري يدنم دعنا ركو كاجه دانا شبرتك الله بسنة صلى الله عليه وسلم لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجه دانا شبرتك الله بسنة صلى الله عليه وسلم بس كاجه إذا شو إز مسجد إكاجه برتي سمده I kaže dok nije došao, kaže dok nije otišao do jednog bunara, jednog vrta koji se zvao Eris. I kaže tu je ušao u taj bunar, znači ono bunar u njemu voda, a sa strane jeli u krug zidić mali. Pa kaže tu poslanik alejhi salatu vesselam ušao, zagrnuo svoju odjeću i kaže tu stavio, tu stavio noge. A ja sam kaže stao na vrata tog bunara, na vrata tog vrta da čuvam jeli kao stražu da budem bawab, onaj koji čuva vrat, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, tako sam bio tu, kaže, dok nije došao neko i pokucao na vrata. Pa sam rekao ko je, pa je rekao Abu Bakr. Ja Abu Bakr, ovaj hadis je gdje? U muslim. Kaže, otišao sam da Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao sam ja Rasulallah, Abu Bakr, Prati, čekaj, znam, čuju, treba pravo to off on. Off on. Ako im se sluša, na, ku, na kuđu odem im slušaju. Tamo piju kafu i slušaju. La havala vana kuvatu ila. Gde stavi ovo? Gde stavi ovo? Hajde ovako. Ofon. Ofon. Kaže, čujem se sada. Ofon. Ofon. Kaže, pa sam otišao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao, Ebu Bekr je sta'zin. Ebu Bekr traži da uđe na vrata, da uđe. Da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, i'zan lahu wa beširhu bil džanne. Kaže, dozvoli mu i kaže, obraduj ga džannetom. Subhanallah. Pogledajte počasti ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala preko jezika poslanika alaihi salatu wa salam obradovo džennetu dok su bili na dunjarku. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je obradovo džennetom dok su bili na dunjarku. I zamisli kako je čovjeku da hoda dunjarku, ma da zna da će biti ustavnika džennetu. La havla, la kuvete, la bila, da Allah popravi naše stanje. Pa kaže, pa sam tako bio, pa je kaže, došao Ebu Bakr, učinio isto tako. Zagrnuo svoju odjeću i kaže, ušao i seo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam kaže tako čekao pa je kaže došao opet neko na vrata. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Omer. Da je Omer radi Allah ta'ala anhu. Pa sam odšao Allahom um, poslaniku alihi salatu wasalam. I rekao ja, ja Rasul Allah, Omer je stavljen alejk. Omer traži izun. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, i ezen lahu wa beširhu bil džanne. Kaže, dozvoli mu da uđe i kaže, obraduj ga džennetom. Pa je ušao isto tako Omer radi Allah ta'ala anhu i sjeo ko što je sjeo, šta? Ebu Bekra radi Allah ta'ala anhu. Pa sam kaže, osto, kaže, dok nije došao opet neko na vrata. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao, Osman radijallahu ta'ala anhu. Pa sam došao Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, i rekao, Osman je stavljen alaik. Osman radijallahu ta'ala anhu traži da uđe. Pa me poslanik alaihi salatu wasalam rekao, i edan lahu, wa beširhu bil dženna ala, ala, ala, musibe, ala belva tusibuhu. Kaže, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom radi musibeta koji će ga zavisiti tabradu ga džennetom radi musibeta koji će ga zadesiti. Pa sam otišao i rekao sam poslanik alaihi salatu wasalam ti dozvoljava i obradovo te džennetom radi musibeta koji će te zadesiti. Taj musibet je bio ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. A to je da su došli oni koji su se digli munafici, koji su pobunili. Da ukratko da ne govorimo sada o istoriji. I opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu. I toliko da mu, nisi, da mu nisu dali da pije vode toliko da mu nisu dali da pije vode. Pa je zabilježio Abu Jala u svom usnadu. Kaže onog dana kada je ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu, kaže da je tog dana oslobodio 20 robova. A'taqa 20 raqaba. Oslobodio 20 robova. Kaže wa labisa saravil. I kaže obu koje pantale. Znači pantale u smislu ono slično što mi sada oblačimo. Znači ove pantale ili bermude ili nešto tako. Znači što ima ove nogavice. Ne znači ono što je kao znači, galabija u stvari što je suknja ili haljina. Nego ono što ima nogavice. Kaže, a nije obuko to nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. Osim tog dana. Nije obuko takvu vrstu odjeće nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. I kaže, rekao je da mu se donese mushaf i otvorio mushaf i počeo da uči mushaf. Znate li zašto je obukao odjeću? Obukao je obu odjeću zato što je bio stidan. I što je, bio, što je znao da će tog dana biti ubijen. I bojio on se, odnosno bio je toliki je imao stida je pomislio da kada ga ubiju, da kada padne, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. I zato je došlo da je te noći Osman radijallahu ta'ala anhu da je to učinio zato što je to inače vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam usnu koji mu je rekao ja Osman ahasaruk o Osmane kaže jesu li to ja Osman ahatašuk o Osmane jel ti ne daju vode pa kaže ne daju Allahu poslanić mam je poslanika kaže vidio sam poslanike Abu Bakra i Omera pa kaže pa su mi rekli isbir fa inneke muftirun ma'ne lejla je stvarno je tog dana također kao postač. Rekao je, kaže, saburaj, kaže, ti ćeš ovu noć iftariti sa nama. Isbir fa inneke muftirun mane lejle. Kaže, saburaj, kaže, ti ćeš sa nama iftariti ovu noć. Ovo je Osman radijallahu ta'ala anhu. Ovo je njegov ibadet. Znači, kad ubio, ubijen je bio dok je učio Kur'an. I nije tada pomislio pa hoću li ovako, hoću li ovo, nego pogledajte subhana Allahu i robovi, pustaju stvari Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači pustiš se Allahu i tabaraka wa ta'ala odredbi, odredbi i njegovom, i njegovom određenju. Draga braći i cijene sestra, taki je bio ibadet salafa posle. Tako se prenosi za imama Šafiju, rahmatullahi alaihi, da imam Šafija u Ramazanu učio 60 hatmi. Da imam, imam Šafija u Ramazanu da učio šta? Kana lehu situna hatmeh. da imao 60 hatmi u Ramazan. Ono što je također bio od, od adeta selefa, jeste da su da je selef, da učinjaci selefa, koji su bili e, poznati po drugim naukama, kao što, je, kao što je bila nauka hadisa, kao što je bila nauka, da bi sve te nauke ostavljali i da bi se posvećivali samo učenju Kur'ana. Da bi sve te nauke ostavljali i posvećivali se učenju Kur'ana. I zato Allah vam dao svako dobro. Znači Ramazan, kada dolazi, čovjek bi trebao u, tom, u tim danima da provede mnogo vremena druženice sa Kur'anom. Znači, zato se vraćamo na ono važnost učenja. Znači, ako ne znaš dobro učiti, kako ćeš ibadet? Kako ćeš osjetiti slas ako ne znaš šta? Ako ne znaš da učiš. I zato trudite se da naučite Allah da svako dobro. I zato čovjek, znači, ljudi ima mašala koji Ramazan uče deset džuzeva dnevno. Znači, pored obaveza koji imaju deset džuzeva uče dnevno. Koji uče više možda od toga da Allah tabarak wa ta'ala popravi naše stanje. I zato sam mislio sada da se dotakne nešto, ukratko, nešto što je vezano za učenje Kur'ana. Draga braći cijerne sestre, učenjaci kada govore o vrijednostima učenja Kur'ana, a znate, o tome smo govorili, da su učenjaci pisali zasebna dijela u kojima su govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Imam Kurtubi kada govori o vrijednostima učenja Kur'ana kaže da je prva vrijednost učenja Kur'ana da budeš svjestan da je to Allahov govor. Da budeš svestan onda kada učiš da tvoja usta, da je Allah tabarak wa ta'ala počestio tvoja usta da uči Allahov djelašanu govor. I zato pogledajte te počasti koju Allah tabarak wa ta'ala dadne onome koji uči Kur'an. Da uči nešto što je Allahov tabarak wa ta'ala govor. Također od vrijednosti učenja, od stvari koje postiču na učenje Kur'ana, jeste da zamisliš i da pomisliš na ahiret je da će onome koji je na dunjalu kućio Kur'an, na sudnjem danu, kao što zabilježe Abu Dawud u svom sunom, biti rečeno, yukalu li sahabi li Kur'ani jevme li qiyamati, ikra wa rattil, kema kunte tu rattilu fi irq, ikra wa rattil, wa rattil kema kunte tu rattilu fi dunja. Uči i penji se, onako kao što se učio na dunjalu. Jer džennet ima deređe, Allah dao svako dobro. Jokpio nas u džennetu kao što nas okupio sada ovdje. Džennet ima šta? Darađe. I neće sad biti na istoj darađe. I neće sad zaslušiti šta? Istu darađu. Međutim, kako će čovjek zasluživati te darađe? Opet shodno dijelima na dunjaluku. Pa će tako onome koji učio Kur'an na dunjaluku, misle će koji ga učio na pamet, jer vidjet ćete našto je sada ovdje misle. Biće mu rečeno uči penjise. Kaže, fa inna manzilatek inda ahir ajati kunta takrauha kaže, jer kaže, tvoja je deređa, kaže, kod posljednjeg ajeta kojeg si znao. I zato Allah mi dopatiš svakom dan da naučiš nekoliko, nekoliko, da naučiš ajeta šta? Nekoliko deređa više. Ima li kom od vas kad bi sad neko došao i rekao, hoćeš li da danas zaradiš koju deređu, da bi rekao neću? Nema sigurno. I zato Allah vam dao svako dobro. Da gledate, da svaki dan naučite nešto. Zasluži jednu deređu džennetu, inša Allah i ta'ala, više. Također, od stvari koje podsjećaju na učenje Kur'ana između ostalog je hadis kao što e, e, koji je zabilio džima muslim u svom sahihu dukba ibn Amira radijallahu ta'ala anhu da je jedne prilike poslanika alaihi salatu wasalam rekao kaže ko bi od vas volio kaže da ode do Buthana ili Aqiqa to su dva ovako pregrađa Medine blizu tu Medine i kaže da ode tu i kaže da dovede dvije deve da dovede dvije debele velike deve deve su bile nešto najvrednije kod Arapa znači da samo odeš i šta tamo džabe da ti bude, dovedeš i ono je tvoje. Pa kaže Allahu poslanik ko to ne bi volio. Kaže da odeš da odeš u mesdžid i kaže da naučiš dva ajeta. Kaže bolje ti od dvije deve. Da odeš i da naučiš tri ajeta bolje ti nego tri deve. Da odeš i da naučiš četiri ajeta kaže bolje ti je bolje ti je nego bolje ti je nego četiri deve. I tako kaže koliko ajeta naučiš. Pogledajte ovdje Allahu poslanik alejhi salatu selam im spominjao stvari dunaluka kako bi im približio kako bi im približio znači tu tu ahiretsku tu ahiretsku nagradu i zato koliko čovjek možda dođemo nekada da požudi za dunjalukom da požudi za dunjalukom znači pogledajte kako lahko možeš ostvariti veliku nagradu kod svog, ko svog gospodara subhanahu wa ta'ala i zato je Selef govorio Allah vam dao svako dobro zato je Selef govorio kaže pozabavili smo se Kur'anom zapamte u dobrom uzirku. Kaže, pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah, pa nas je Allah obasao svojom, svoj, svojim veličetom. Pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah šta? Da kažemo zatrpo svojim, svojim beričetom. Znate li šta je beričet? Beričet je hajr i dobro. Odnosno mnogo dobra ili višak dobra. Da ti Allah je lašanu dadne hajr, odakle se šta? Odakle se ne, nadaš da ti Allah Đelešanu dadne pogledaš svoju porodcu, pogledaš svoju ženu, pogledaš svoju djecu, da vidiš u njima hajtu. Da ti Allah Đelešanu naučini nesretim kada su u pitanju tvoje djece. Da Allah te baratu wa ta'ala ti dadne da budeš zadovoljan sa svojom djecu. I zato zamislite na primjer kako je za čovjeka koji je muslima, na primjer da vidi da mu je dijete hafz Kur'an. I da mu dijete zna toliko ili toliko. Međutim, ona, ona kuća koja se brine da sačuva Allahov djela šanu govor, Allah djela šanu će u toj kući dati hajra i beričeta. Ja sam suhala jedne prilike imao, e, jedna je prilike bio na jednom tako skup bio je u džiddi. I gdje govori jedan šeh iz Jemena, i kaže ovaj šeh iz Jemena, kaže, meni je Allah djela šanu podario ahada ašara kevkeba. Meni je Allah djela šanu podario, meni je Allah djela šanu podario jedanest, jedanest zvijezda. Misleći na jedanest rodjeci. I kaže, svako od nje je hafz Kur'an najmanje jednog rivajeta, a kaže među njima ima oni koji znaju sedam kirajeta, koji znaju koliko kirajeta, tako dalje. Međutim, svako od njih najmanje zna šta? Ha? Zna jedan rivajet, odnosno zna jedan, zna jedan kirajet. Kaže, da mi je staro djece, Allah Đelešanu mi je dao da su svi, da su svi hafiz. Draga braćo, da naučiš Kur'an, da postaneš hafiz, to je počast od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Kao što je odgovornost. To je počast od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala, kao što je odgovornost. I zato kaže ulema koga Allah Đelešanu podući u Kur'an, to je ko postane hafiz, kao da mu je dato poslanstvo u, njegov, u njegove grudi. Kao da mu je dato šta? Poslanstvo u njegove grudi. Znači, može li se poslanstvo zaslužiti? Ne može. Poslanstvo Allah Đelešanu odabire. Allahu jastafi min al malaikati rusulan wa min al nas. Allahu odabire među malacima, među ljudima poslanike. Odabire među poslanicima koga hoće odabire među ljudima poslanico, poslanika, opet među poslanicima odabire ljude, među melecima odabire određene i tako dalje. Tako kome Allah Đalešanu podari svoj govor, on ga je odabrao. I zato znajte da Allah Đalešanu svoj govor ne stavlja osim u čisto srce. Hoće li se to srce kasnije isprljati? i zaslušiti džahannam da Allah tabarak wa ta'ala nas od njega sačuva kao što ćemo spomenuti, to je druga stvar. Međutim, onog momenta kada Allah djelašanu nekoga podučio Kur'an, neka zna da, ga, da je Allah tabarak wa ta'ala svoj govor stavio u čisto srce. Hoće li se to srce posle toga upriljati, to je odgovornost onoga koga je Allah Đelešanu podučio. I zato pogledajte kolika je to šta počast. I zato, na primjer, vidite nekada ljude koji su inteligentni, pametni. Međutim, Nije Allah Đelešanu podučio Kur'an. Međutim, s druge strane vidite čovjeka, neću reći koji je prosječan, nije prosječan, jer pogledajte šta je. Međutim, u inteligenciji je možda puno manji od nekog inteligentnog. Međutim, pa ga Allah Đelešanu podučio, odnosno počestio da bude, da bude hafs Kur'an. Međutim, kao što rekao, kao što je to počast, kao što je to počast, isto je tako odgovornost. I, znato, i, zato znate, Allah vam dao svako dobro. Hadisu muslimu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Da Allah poslani, da Ebu Hureyre jedne prilike ušao u Medinu i da su mu rekli pričat ćeš nam hadis koji su čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže pričat ću vam hadis, niko bio, nije bio niko tu osim mene i Allahovog poslanika alaihi salatu sallam. Kaže pa se unes, unesvijestio Abu Hureyre. Pa se unesvijestio Abu Hureyre. Pa kaže došao sebi. Pa je rekao pričat ću vam hadis koji sam čuo od Allahovog poslanika alaihi salatu sallam. Pa se unesvijestio Abu Hureyre. pa je došao sebi pa je rekao pričat ću vam hadis koji sam čuo da Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je šta? pa se opet unesio pa onda je došao sebi rekao kaže čuo sam Allahov poslanika alaihi salatu sallam je pričao i rekao o Ebu Hureyre prvo koga će Allah jalla šanhu prozvati na sudnjem danu jeste onaj koji je učio Kur'an koji se borio na Allahovom putu i koji je udjeljivao Pa će onome koji učio Kur'an biti rečeno zašto si učio, pa će reći učio sam Allaha radi, pa će on biti rečeno lažeš, učio si šta? Učio za ljudi, kažu kako učiš. Pa isto onaj koji je dijelio, isto onaj koji se borio na Allahom od Jerlašanu putu. Onda kaže poslanik Alihi salatu salam. Ja je Bahureyre. Inna ha ula is salas. Kaže ova trojica. Među njima je ko? Habs Kur'an. Kaže zaista ova trojica su awalu halqi la tusa'aru bihim naru yawm al-qiyam. Su prva kaže Allahova stvorenja sa kojima će se podpaliti džehennemska vatra su prva Allahova stvarenja sa kojima će se šta? Podpaliti džahennamska vatra. Da nas Allah tebarek wa ta'ala od toga sačuva. Da nas Allah tebarek wa ta'ala od toga sačuva. I zato, draga braćo, od prakse poslanika alihi salatu sram je bila da traži dovu od ashaba da dove za njega. To je poniznost poslanika alihi salatu sram. I ashabi su tražili jedni od, drugu, od drugih dovu. Pa je tako zabilje žimam trmizi u svom sunanu da bi Allah omera kaže istadantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umra zatražio sam izvan od poslanika alaihi salatu wasallam da obavim umru pa mi je rekao kaže la tansani fi duaika ja uhaj kaže nemoj me zaboraviti u svojoj dovi o moj mali brat o moj mali brat kome je poslanik alaihi salatu wasallam kaže Abdullah ibn Umar I zato, draga braći i cijene sestre, moramo tražiti, znači da postane naš ade, da, da tražimo jedni od drugih da dobi. Ja ovdje koristim ovu priliku, tražim od vas da dobijete za mene, za sinomašnog Allahovog roba, da me Allah naučini od ovih. Da me naučini od onih sa kojima će se potpaliti džahannamska, džahannamska vatra. Allah vam dao svako dobro. Ono također, e, da kažemo što je od odlika ili vrijednosti učenja Kur'ana. Damo dobro, brate, pažno, Allah vam dao svako dobro. Što onaj koji se druži sa Kur'anom, dobije jedno dostojanstvo jedan ponos. Dobije jedan dostojan, dobije dostojanstvo i dobije ponos. Zato vidite ulamu, zato vidite učenjake, zato vidite one koji se druže sa Kur'anom, kako imaju dostojanstvo i kako imaju ponos. Pa makar nekada da će šta, to biti na njihovu štetu ili da će im otići glava i tako dalje. I zato pogledajte, Allah vam dao svako dobro primjer iz sure Jusuf. Vi znate da Jusuf, alaihissalatu wasalam, bio šta? u zatvor. Pa onda, nakon određenog vremena, bilo mu rečeno, hajde šta, izađi u zatvor. Nije bilo nikakvog suđenja. Nici ove priznale da su ga šta nagovarale. Nego samo došlo, pa lama džahur rasul, nego bilo rečeno da, da izvedu Jusufa alihi salatu sami iz zatvora. Međutim, nisu re, bili rekli nevin. Nego samo, hajde, to iz milosti izađi. Pa kad je došao iza stanik Jusufu, alihi salatu salam, da mu kaže da izađi iz zatvora, سلكوا يوسف عليه الصلاة والسلام فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قد التي قطعن ايديهن Kad mu je došao izaslanik od vladara da mu kaže izlazi iz zatvora, je li rekao izlazim? Ne kaže. Kaže nego idi ti se vrati. I kaže pitaj one žene zašto su posjekle svoje ruke. Kada kažu zašto su posjekle svoje ruke, onda, se, onda izlazim iz zatvora. A neću izaći iz zatvora u smislu da ste mi vi oprostili, da ste mi vi prešli. Ne, na kojima je dostojanstvo, pa makar da će biti u zatvor, idite i reci zašto ste me zatvorili i zašto me sada puštate. Tako vam Allah za to nije dostojanstvo. Pogledajte kako nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kroz ovaj Kur'an skajete uči dostojanstvo. I zato u nama koje se druži sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom ima dostojanstvo. Međutim oni koji su svoje znanje uzeli da se sa tim približe vladarima da dođu do dunjaluka, oni su izgubili dostojanstvo. Oni su izgubili, sad su vidio sve. I zato imam Gazali, rahmatullahi alaihi, kada govori od koga uzima znanje, od koga uzima širin, kaže, bježi od alima koji se približi od unjaluku, kaže, firara kemine šeitan. Kao što kaže, bježiš od šeitana. Od alima koji se približi od dunjalu, kaže, bježi od nje. Arapi imaju obiđaj da kažu, kaže, firara kemine esad, kao što bježiš, kaže, od lava. Ode kaže, ne, kaže, kao što bježiš od šeitana. I zato u lama, kada pogledate u njihove živote. I zato ću vam sada spomenuti neke stvari iz biografije Oleme. Kad vidite neke stvari iz biografije Oleme, čudite se. Imam Hamza, jedan od imama Kirajeta, nije prihvatao, pogledajte šta je čaša vode, nije prihvatao da popije čašu vode, da mu da čašu vode, neko tko pretke, koga podučava Kur'an. Kao što sam sad rekao, ben zinte i danes. Ili danes. Imam Hamza, da imam Hamza bio, da Allah oprosti meni, ne bi razumio što rekao. Zašto? Zato što te podučava Kur'an. I mislio bi da je to donošenje vode, da je to uzimanje naknade za podučavanje. Toliko nisu htjeli da učine, da ne bi njihovo podučavanje Kur'anu bilo šta? Podučavanje para radi. Znači pogledajte, pogledajte doze. Jedne prilike se je desilo u životu Selefa, da jedan alim došao kod ko trgovca. Da vas sad ne zamara imen, imen. Došao je kod trgovca i rekao mu koliko ti košta ovo? Na primjer, odjeća neka. Pa kaže ovaj, kaže, košta na primjer 100 maraka. Kaže, može li meni za 80 maraka? Kaže, evo ti za 80 maraka. Kaže, za to saznao jedan njegov prijatelj koji je bio alim, piše mu pismo i kaže, kaže, čuo sam do mene je došlo da si svoju vjeru predao radi dunjaluka. Čuo sam da šta? Da si svoju vjeru prodao radunjalka. Kaže, došao do mene da se otišao da kupiš to i to, pa, ti je, pa si rekao čovjeku, koliko on ti rekao toliko, ti im rekao daj za toliko. A kaže, on ti je, kaže, spustio cijenu zato što je znao tvoju bogobojaznost i tvoje znanje. Kaže, tvojim bogo, tvojom bogobojaz, bogobojaznošću i sa svojim znanjem si, kaže, to kupio. Kaže, bojim se da, budeš, da ne budeš od onih koji se ismijavaju sa Allahovim ajetima. Da ne budeš od onih koji se ismijavaju Allah. Pogledajte dostojanstvo. Ide glava nekada, ali čovjek ima svoje dostojanstvo. I zato, subhanallah, šeik Kureyma, Allah mu dao svako dobro. Allah je dobite za šeik Kureyma. Znači, za šeik Kureyma velikog. Ima, I mali šeik Kureyma. Za velikog šeha Kureyma dobite. I za malog, inša Allah, da luči niko ko veliki. Ko šeik Kureyma, znači, ko šeik Kureyma da uđeš, da učiš, znači, nije mala stvar. Nije mala, nije mala stvar. Ja sećam se kad sam prvi put došao ko šeik Kureyma da učim. Naš brat Damir, Allah mu dao svako dobro. Nazvao šeha i pitao da me primi i kaže šeha, hajde, dođi. Ja došao sad ko šeha, ulazim ja prvi put sa šehom, a ja sam prije znao šeha. Šeha je strah i trepet. Znači, kad se šeha jednom pogleda, nešto kaže, ja sam došao ko šeha, ovako on sedio. Ovako ko tu, ja sam ovdje sjeo. Kaže, šeha, kaže, što si došao? Kada ja šeha došao da učim. Kada je, vallaj, nemam vremena za tebe. Kada ja šeha, vallaj, došao iz daleka, došao da učim pred tebe. Ostavio sam ženu, ostavio sam djecu, ostavio sam se, zadužio sam se da, da, da kupim kartan. Vallaj, nemam vremena za tebe kaže, naš nekog što učini kad učiš pred njim. Ja go nisem, vallaj, hoće da učim pred tobom. Kad hoće da učiš pred tobom, hajde kaže, uči, ja ih od nas odorbe mesanule. Hajde kaže, uči po Jakubu, hajde uči po Kalunu, hajde uči po ome, hajde po, ja alhamdulillah, proučim po ome, proučim po ome. Kaže, vallaj, opet ne vrme ne zatim. Kaže, mi ja šeh molim takvi, Allah mi ne sjećam se momenta da sam se više znao i da mi je više bila tego bako tada. Gledam čovjeka, gledam čovjeka, došao do njega tako blizu, da šta, da nema i stabilno dođeš do mlade, <laughs> samo i kaže neću. kaže še, volaj, kaže, ono, kreni, pa ćemo vidjeti, pa će biti sremen. Alhamdulillah, ja sam tu krenuo i alhamdulillah, fa'ala Allah, te bar, fa'ala Allah, otvori put. Allah je sam dao da smo završili brzo jednu hatmu, počeli drugu hatmu i tako da. Ko šeha je došao, jednom su bili dolazili ljudi, na jedan događaj, ja nisam bio tu. I došli i kaže, šeha, možemo da učimo kod tebe. Kaže, nijem vremena za vas. Možemo da učimo, možemo da... Oni došli dole iz Arabskog zaljeva, imaju puno para. Kažu še, vallaj ćemo ti platiti. Toliko je toliko. Kaže še, tako mi Allaha jednog jedinog, dok sam ja živ, nećeš predamnom jednog jedinog harfa proučiti. Pa kaže, sad ti daj koliko ćeš. Dok sam ja živ, predamnom nećeš proučiti šta? Jednog jedinog harfa. Jer ja, kaže, ne uzimam, ja ne uzimam pare. Zašto? Za podučavanje, za podučavanje Kur'ana. I zato, znači, druženje sa Kur'anom Allah nam dao svako dobro uzrokuje, uzrokuje ko čovjeka, uzrokuje ko čovjeka ovu stvar. I zato govoriti, zato govoriti o biografiji naše uleme. Jedna velika, da kažem, potrebna stvar. Ja inša Allah i ta'ala sam imao namjeru da jednom e, održim, odnosno napravim jedno predavanje od onoga što je Allah tebara, sa čim je Allah tebara kva ta'ala počastio moje oči da vide. Da moje oči vide od stanja uleme i od stanja, od stanja šehova. Međutim, inša Allah i ta'ala, nekad, ako nas Allah pođe, međutim, sad ću spomenuti samo ukratko nešto. E, nešto od biografije da vidite od ljudi normalno sve koji su spomenuti, to su sve šehovi bili koji su podučavali Kur'an, Kirajit i tako dalje. Da vidite kako je bio njihov život sa Allahom te barak ta'ala. Odnosno, šta Kur'an radi od ljudi? Kako je bio njihov život sa Kur'anom? I šta Kur'an radi od ljudi? Draga braćo i cijenje sestre, čuo sam od šeha Ejmena Suvejda. Ne znam da li znate koji je Ejmen Suvejda, ona što nam programu Ikre i drugima ima. Ona emisije, jedan od najvećih imama uh, danas u ovom vremenu šehova kirajeta. Allah te barako ta'ala me počasti učio sam. Pred jedno što sam čuo od šeha kaže, ja sam kaže učio kod svog šeha Abdulaziz Zujuni Sud. Ova šeha Abdulaziz Zujuni Sud je bio njegov šeha iz Hamsa, iz Sirije iz grada Hamsa. Bio je čovjek alim u fiku, u kirajetima, međutim, pre svega toga bio bogobojazan. Kaže šeh govoreći o njemu, kaže ja sam jedne prilike, kaže ić, i, išao kod njega u Hims i kaže učio pred njim i kaže jedne prilike mi je šeh vidio kako sam nemaram prema džematu. Ono, vidio je da se desio da je, prošlo, da je bio namaz, da nisam klenio, da nisam klenio u džematu. Šeh Abdullah Zuinu sud nije bio ashabni tabi, bio iz ovog vremena. Pa kaže, zovno me i posavjetu. Zovno me i posavjetu. Znači to bi otprilike, znači še dolazi u sud, moj dedo, a tvoja bedne pradedo u, u, u ovoj nauci. I kaže, zovno me, i kaže, sine, kaže, rekla je namaz u džematu, ovo ono. Znači, to je bio stari čovjek, 50, 60 godina. I kaže, te nakon što me posavjetovo da klanjam, kaže, namaz u džematu. Kaže, šihe, kaže, ovako spustio svoju glavu. Kaže, od stida. Kaže, rekao mi, kaže, ovo sine, Kaže, ja se ne sjećam da sam u svoje 12. ili 13. godine klanio ikada i jedan jedini nama sam. Ne sjećam se da sam ikada od svoje 11. ili 12. godine klanio jedan nama sam. Da sam klanio munferidan. Nego sve što znam da sam klanio od namaza, klanio sam kako? Klanio sam u džematu. Nego sve što znam da sam klanio, klanio sam u džematu. To je moja braća, gdje smo mi od svega ovoga. Da nas Allah tabaraka wa ta'ala počesti. I da nam Allah tabaraka wa ta'ala oprosti. I da nas Allah tabaraka wa ta'ala naponizi, naponizi na sudnjem danu. Kaže, ja se ne sjećam u svoje 12. ili 13. godine ili 11. ili 12. dan, tako kaže da sam klanio munferita. Zatim priča ših e, Ajman, kaže, jedne prilike smo, kaže, bili, kaže, na umri. Kaže, ulema iz Sirije bila, kaže, posjetila Saudijsku Arabiju. I kaže, bili smo između ostalo u Grijadu, bili u Džiddi, kaže, dolazimo sada u Medinu. I kaže, srećemo, slećemo na, na aerodrom u Medinu. Kaže, izlazimo iz aviona, ono, na aerodromsku pistu. I e kaže, šeht kako silazi na aerodromsku pistu, kaže, govori meni, kaže, dahale lokt. Kaže, onda stupilo vrijeme. A govori njemu, jer je znao, znao sam, govori še ime, znao sam šta ću raditi. Jer on je uvijek prvom vremenu namaz klanio. Ja mu kažem, šeh, jesmo stupilo vrijeme, ali ovo sada poslaniku je džami, šta va, tamo ćemo klanjati. Kaže, zahale lokt. Kaže, jel nastupilo vrijeme, kaže, kaže, namaz u prvom vremenu je, kaže, bolje od namaza, kaže, poslaniku je džami. Kaže, samo, kaže, svoju odiću stavio pred sebe, Allahu akbar, Allahu akbar, prouči ezan, kaže, napisti. Ljudi izlazi iz aviona. Kaže, svi ljudi što su bili tu, kaže, svi se samo, kaže, predali za, iza šeha i kaže, Allahu akbar kanje u namazu džematu. Kaže, as salatu fi vaktiha afdalu min as salati fil masjidi nebovi. Kaže, namaz u prvom vremenu je bolji od namaza u poslanikovi sallallahu alaihi wasallam džami. Draga braćo, onaj koji se druži sa Kur'anom, Allah vam dao svako dobro. Allah Đalešanu dadne nešto na njegovom licu. Dadne nur na njegovom licu. I Ovaj šeha Abdelaziz i Juni sud o kojem vam govorim, on neće oko jednog svoj šeha u Egipat. Šeha Ali Dabba se zove. Šeha Ali Dabba. Kaže, kad je došao kod njega prvi put, došao iz Sirije u Egipat da uči kod njega. Posle hađa došao do Egipat. Kaže, prvi put kad je došao kod njega, kaže, šeha Dabba ga pogledao. Rekao mu, kaže, ja, ja bu nejit, hel tu ridu nuđizake fil kiraat? Kaže, kaže, sine, hoćeš da te dam iđazu kirajtima? Da te dam, znači, diplomu? Međutim, ništa da onaj, da, ož da ti dam i džavlji spravite, da ti dam diplom. Kaže, ja bila izvijem sudu i gure, ja sam došao, kaže, da učim. Znači, ne samo radi diploma, džaza i toga, nego došao sam uvijek da od tebe učinu. Kaže, dobro. Kaže, kad je završio sa njim, kaže, kada je učio nakon određenog vremena, kad je da ide, kaže, pitao ga, kaže, Boga ti še, kaže, ja kad sam tek od tebe došao, kaže, ti si meni rekao, hoćeš li da ti dam i džavlji skrajeta. Kaže, ja sam uistinu imao i krajiti prijatelj, učio sam i kod ovog šeha, i kod ovog šeha, i kod ovog šeha. Međutim, kaže, kako si znao, kaže, da imam krajiti? Kaže mi, kaže, sine, oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da nešto na njihovim licima. Oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da i prosvjetli njihova lica. Kaže, po licu sam ti znao da si od onoga koji ovo, koji ovo izučava. Ova naša braća što su bila, što uči Allah im dao svako dobro, što su bila u Medini, vidu su šehtemima. Šehtemim Zubi, jedan od najveći učenika, šeha Abdelaziz, u Juni Suda. Ako neko hoće da nađe šeha Tamima Zobija, ako posjeti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam džamiju, ja ću mu reći ukratko kako da nađe šeha Tamima Zobija. Znači, znate kad uđete u poslaniku alaihi salatu sallam džamiju, Allah nas počastio. Kaže, kad, uh, kad uđete u poslaniku alaihi salatu sallam džamiju, sada znate gdje je tamo je vako, na primjer, ako je sad tamo, zamislite da je sad tamo kibla, normalno kibla je suprotno. I sad ima ono otvoreno i sad ima lijevo tamo novi dio harama. Odete tamo lijevu novi dio harama i tražite jednog čovjeka koji je naslonjen na zid, a nikad u svom, žid, u, u svom životu niste vidjeli nurli lice od tog lica. Kada vidite nekoga čije nikad niste lice vidjeli više nurli od tog lica, znajte da je to šetanje. I nemojte ga pitati stiše i temi, nego to je šetanje. Ovaj subhanallah šeht Tamim Zobi je znači, tako da kažem jedno čudo. Mene Allah tabarako tala počestio počestivog siromašnog Allahovog roba da, da sam učio košaj temima. Ja sam to spominio nekde, ovo spominjem, znači da vidite, znači govorimo o vrijednosti ovih ljudi. Ja sam pokušavao da nekoliko, nekoliko puta da učim košaj temima. Jednom sam došao, odbio me, nije mi dao. Jednom sam došao kod njega, došao sam poslaniku sallallahu alaihi sallam džami, tijelo sam samo da ga posalamim. Ja nisam mislio ikada da mogu da, mogu da to šta, da dobijem, da zaslužim to, da učim pred njim. I Otišao sam pos Afšama i nisam ga, nisam ga našao. Poslije, ja se tio sam idem za Meku, pa jedan brat reče, Allah vam dao svako dobro, nagradio ga džennetom, kaže, šta misliš, dodajemo sada da vidimo rešite min tamo. Ja sam rekao, hajde. Mi smo došli samo kad se rešite min. Ja sam posamio se sa šejhom, poljubio ga u ruku, rekao tako, ja sam došao šejh, samo da je Allah dao svako dobro. Došao sam da učim kod toga i kod, kod jednog drugog šeha sam bio učio tada u Mekke. Ti izbio tada ti Allah dao svako dobro mirza. Bio se kod šeha Šabana kad smo učili. Allah te počeste da vidiš. Rekao sam, ušao sam čijeg kod, kod toga da učim, nisam još počeo da učim, učim za koji dan. Še se sam ovako krenuo, pogledao mi kaže, kaže, ako se nešto desi sa njim, kaže, dođi kod mene da učiš. Ako se nešto desi sa njim, dođi kod mene. Ja nisam mogao vjerovati da je to šeitan. Ja sam otišao, rekao sam ljudima, ovo nije šeitan mi. Znači, da šeitan mi kaže nekome od, od sebe, dođi da učiš kod mene, to, to nije moguće. Subhanallah, vratio sam se u Meku, tu noć ovaj šir kod kojih sam trebao da uči šalje mi poru kaže izvini neću možda još da dođem za deset dana Allah je to mi je bilo gore nego ne znam šta došao sam da učim međutim čovjek međutim čovjek nikad ne znam gdje hajde Vratim se u Medinu ko šeite mima i počnem učiti kod njega. Allah, alhamdulillah, Allah mi je dao učio sam jedno vrijeme. Ja na kraju kažem šehu, ovo ću vam sada reći, Allah mi ja ovu stvar nisam naučio, nisam vidio sam, osim kroz ovo sada što ću vam spomenuti. Rekao sam šehu na kraju, šehe, nije od edeba da te pitam Međutim, hoću da te pitam, što si meni rekao da ja učim kod tebe? Ja znam koliko si ti žestok i koliko ti ovo razmišlji. Kako si meni rekao da ja učim kod tebe? Često kaj me smio i pogledao, kaže, kaže, možda je tvoja majka zadovoljna sa tobom. Pa ti Allah dao sebebom dobročinstva prema njoj, da Allah moje srce okrene prema tebi. A kaže, ni ja ne znam zašto sam, kaže, prihvatio. On kaže, možda ti je samo majka zadovoljna s tobom, pa ti je Allah dobročinstvo prema njoj, moje srce okrenuo prema tebi. Subhanallah, ja nisam bio nikada prije toga osjetio, niti razumio, da kažem tako, šta znači, kakve puteve os, otvara, otvara dobročinstvo prema roditeljima. Međutim, vidio sam tada, znači, kroz ovo, kroz ovo što sam, kroz ovo što sam spomenuo, da Allah, tabarak wa ta'ala, utičem se od, od spominjanja, od spominjanja ja. Također, od stvari koje sam bio vidio tu ko šeitamima, e, šeitamim kada dođe, kada sjedne u haram, on kada sjedne, ovako dođu mu odmah dvije, dođu mučenici, donesu mu dvije čaše vode. I stave dvije čaše vode, šta? Ona, stave ispred njega. Ja isto tako jedne prilike sam došao i bio sam prvi koji sam učio i uzo, otišao sam, vidio ja što drage drugi, hoću ja da isto to uradim. Ja odnem i donesem i stavim ispred ja dvije, dvije čaše vode. Čiji se nas ne kaže što znam je dvije čaše vode? <laughs> Ja Allah, ne znam. <laughs> Drugi donese dvije čaše vode, kao što nije znam je jednu. Vala je ne znam, vidim, donose mi dvije čaše vode, pa donio ja dvije vode. Kaže, ispričuš ti, kaže, sada priču za, za ove dvije čaše vode. Kaže, ja kad sam učio kod svog šeha, to je šeha Belazi za jedan sud. Kaže, kad ulazio u mesjid, kad ulazio, kaže, u džamiju, gdje bi šeha učio, kaže, ja bi nasao čašu vode i kaže, stavi ispred šeha. Ako še hoće da pije, da pije, ako neće da pije, neće. Nikada ne bi sjeo pred njim, da pred njim učim, a da ne bi mu stavio šta? Da mu ne bi stavio čašu vode. Kaže, Allah najbolje zna, radi te moje iskrenosti u tom dijelu, Allah je mene duplo nagradio. Sada kaže, dođu moj učenci, kaže, vallaj, bez mog traženja. Kaže, tešno mi donesu dvije čaše vode. Dođu mi donesu mi šta, ha? Donesu mi dvije čaše vode. Radi moje, radi moje iskri. Ja e, kaže, to je zašto, zašto ti donosiš dvije, zašto ti donosiš, zašto donosiš dvije čaše vode. Draga, obrać učenje pred šehojima. Ne nešto. Ne može čovjek stići svoje znanje s njima. E zato još je Abdelaziz Juni sudje govorio, ma osala man osala illa bil adab nije dosegu onaj koji je dosegu osim sa edebom. Moraš imati edeb u ponašanju prema drugima. Edeb u ponašanju prema roditeljima. Edeb u ponašanju prema starim. Prema od koga učiš, prema ovome, prema ovome. Moraš da imaš edeba. I zato ja vam napominjem, znači, kada je drs, ne radi ovoga koji vam govori. Ovaj koji govori to ne zaslužuje. Kao što kaže pjesnik, kaže, tako mi Allaha da znate moju unutrašnjost, kaže, ne biste mi selam nazvali. Ali vam govorim radi edeba zato što spominjamo ovaj ajit i hadisa. Znači mora čovjek vodi računa kako sjedi na dersu. Kako sluša možeš, na dersu i, i igraš, igraš igrica. I zato ja kažem da Allah je lešanu nagradi. Međutim, ja ne mislim da ima beričeta u, u, u, u onima koji nemaju opravdanja slušaju dersu preko ovih paltaka i tako dalje. Znači ja kažem žena sluša ders hekla, u muškarci razumije da sluša možda ders igra igrice, igra i nešto na kompetir sluša ders. Nema tu beričeta. Hvala. ashabi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam kada su slušali poslanika alejhi salatu vesselam govor, bili su kada su im na glavama ptice. Zašto? Zato što su slušali ono što izlazi iz usta poslanika alejhi salatu vesselam Ima Malik nikada ne bi u Medini Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam jaho jahalicu. Odnosno jaho na konju. Kaže kako ću jahati tamo gdje su bile stope Allah, gdje su hodale stope Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasalam. nikada ne bi citirao hadis, a da ne, ne bi prenio hadis, a da ne bi uzeo abdis i da ne bi ustao i lijepo se obuko i tako učinio. Zašto iz edeba prema govoru koji prenosi, a to je govor Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato da imaš edeb, Allah Đelešanu tu daje bereket. Druga stvar vam kažem što od naše uleme, što iz njihovog stanja vidiš šta je praktično, šta je praktično znanje. Wallahi kad smo učili ko šeha, jedan od mojih šeha prvi kod kojim sam učio šeha Abdul Hadim Suti, Allah mu dao svaku dobro. Wallahi, učio sam, učio smo kod njega hatmu po hafsu. Wallahi, wallahi, wallahi, koliko puta smo učili. I učimo, i šeha sam odjednom počne plakati. Dođe, spomene se neki, aj, šeha sam odjednom počne plakati. Tako dakle, Allah ima li bolje primjera da ti neko pokaže bogobojaznost, da ti pokaže šta su ajeti, šta je život sa ajetima, šta je život u okrilju Allahove tabarika ta'ala knjige. Ima Ali. Pogledaj da to kažete svojim primjerom. Osman radijallahu ta'ala anhu kada smo govorili zašto toliko učiš Kur'an? Govore vallahi la utahurat kulubuna ma shabi'at min al-Qur'an. Kaže da su naša srca kaže čista, kaže tako mi Allaha nikada se ne bi zadovoljila, nikada se ne bi nasitila Allahov govora. Subhana ja sam bio Allah me počastio da služim da hizmetim šeha Kurajma. I vozio, vozio bi ga autom vjerujte mi še bi sedio naprijed 86 godina kaže vallaj bojim se kaže da ću zaboraviti Kur'an 86 godina i še ih vas da ponavlja vallaj zaspe ponavljajući Kur'an zaspe vallaj sam ga vidio moje se oči vidjele da še ih zaspe ponavljajući Kur'an kako drži Musa i e, zaspe zamislite, zamislite to zamislite, zamislite tu ljepotu dunjalučku da Allah djelašanu učini da tvoja sjećanja budu vezane za Kur'an. To je nešto što vam često spominjem. Da naše sjećanja, draga braću, budu vezane za što? Za Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu. Nema ljepšeg osjećaja od toga. Nema ljepšeg osjećaja od toga. I zato spomenut ću vam jednu stvar sad što je, da kažem na neki način vezan za mene. Ja neki dan tako među, onaj, među stvarima starim, naćem jedan svoj dnevnik što sam pisao kad sam bio u medresi. Znaš ono kako kad se osnovno u školu, kad se usrednje u školi, pišeš tako dnevnik, no malo ono piše svoje ljubavne probleme i tako dalje. Međutim, s tomu tome, u svim tim svim problema, sam našao jedan lijep dan. A to je bio dan kad sam završio Hirsku Rana. I tata napišu sa Ramazan ta i taj, tad isto jedan brat, zelo sa mnom, brat Havzar, mi na bazala, alhamdulillah, maša ima deset kirajeta, mi smo bili prijatelji, bili smo zajedno u adresi, isti dan smo završili, isti dan smo završili his. I napisao sam taj dan, uglavnom tu sam pisao svojim osjećanima, e, šta čovjek osjeća kada završi posljednji ajet iz Allaha je tabarak wa ta'ala knjige. I zato zamisli, znači da samo zamisliš, a opet bojat se da ne budeš od onih da zamisliš da Allah tabarak wa ta'ala te počestio da znaš toliko i toliko iz Kur'ana. Da tvoja prsa šta? imaju toliko i toliko iz Kur'ana. Je draga braći cijene sestre, Allah vam dao svako dobro. Da ne družimo, da ne družimo još. Allah vam dao svako dobro. Znači, dunjaluk je dunjaluk. Ahiret je ahiret. Ashabi su govorili, kunu min abnail ahira, wala te kunu min abnail dunja. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka. I zato, sjećat se onog događaja, kad je bio Hunain, kada je bio na veliki ratni plijen. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam davao ratni plijen onima koji su tek bili primili islam, da pridobije njihova srca. Pa su Ansarije, to je bilo nakon osvojenja Mekke, pa su Ansarije našle nešto u svojim srcima. Vidjeli su šta Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam daje kome, daje me kelijama. A oni cijelo vrijeme bili sa njim. Međutim, Ansarije se trpale za sebe da postani sallallahu alaihi wa sallam nije će ostati sa kim da će ostati gdje u Mekke a da se neće vrati da se neće vrati njima u Medinu pa kada je postani sallallahu alaihi wa sallam to čuo kad mi došao jedan od Ansari kaže Wallahu poslaniće Wallahu poslaniće Ansari su nešto našli u svojim dušama zato što daješ Mekelijama a ne daješ njima njima nije bilo samo dunjalka da je poslanik alaihi salatu wasalam kaže okupi me, okupi me, okupite ensari. Pa su mu okupili ensari. Pa poslanik alaihi salatu wasalam im se obrati i kaže održaj im jednu, jednu kratku hudbu. Kaže ja mašar al ansar. O skupina ensarija, zar niste bili u zabludi? Pa vas je Allah sa mnom uputio. Zar niste bili podijeljeni? Pa vas je Allah sa mnom okupio. Kažu, jesmo Allahu poslaniće. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, pogledajte poniznosti poslaniku alihi salatu wasalam. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, a vi ako hoćete recite, o poslaniće, za nam nisi došao da su te protirali, a mi smo ti dali utečište. Pogledajte poniznosti. Pa kaže poslanik sallallahu alihi wasalam, ja ma'ašar al-ansar, ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله فنيست زدبوني فلودي إدو sa devama i sa ovcama a da videte sa čim a da videte sa Allahom i poslanikom da niste zadovoljni da ljudi idu sa devama i sa ovcama a da vi idete sa svojim poslanikom a kaže poslanik alaihi salatu wasalam kaže tako mi Allaha kada bi svi ljudi išli jednim putem a ensari je išla drugim putem kaže ja bi išao putem kojim idu ensari I zapamjete ovo dobro. Za niste zadovoljni da ljudi idu sa čim? Sa kravama i sa ovcama. A da se vi vraćate sa svojim poslanikom. A da se vi vraćate sa kim sa poslanikom. I zato pogledajte te odlike opet ashaba. Pogledajte oči koje Allah je lešanu počasi. Da gledaju lice poslanike sallallahu alaihi wa sallam. Da gledaju poslanike sallallahu alaihi wa sallam lice. Oči koje Allah je lešanu počastio počasi da gledaju poslanikom sallallahu alaihi wa sallam lice. Ruke koje su dirale poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću Allahu poslanik. Draga braću Allahu poslanik. Nije ljubav prema poslaniku alaihi salatu salam. Znači nešto što je slovo na papiru. Ljubav je da tvoje srce osjeti. Pa su bili zadovoljni zato što su bili sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Da Allah je popravi naše stanje. Da nas Allah je lešanu sulije da nam, da nas učini od onih koji se druže sa Allahom tabaraka wa ta'ala tigom i da nas Allah jalla šanu na tome usmrti i da nam Allah jalla šanu podari lijep sršetak je draga braćo ne smije da nas zavara naš ibadet ja neke stvari koje sada ovdje spominje ja sam spominje možda prije međutim mi se podsjećamo ovo nije der sada da učim sad se podsjećamo draga braćo lijep sršetak Ramazan je prilika da dobiješ da ti Allah jalla šanu podari lijep sršetak I zato pogledajte, ima hafiza sa kojima će se biti potpanje, sa kojima će biti potpanje džehennemska vatra. A Allah dželle šanu će prostitutki koja je napojila psa, Allah će joj oprostiti. Allah dželle šanu će prostitutku šta i nemojte da vas zavara vaš ibadet ikada. Nego uvijek moramo biti ponizni na onom ibadetu koji nam je Allah dželle šanu sa kojim nas je Allah dželle šanu počastio. I zato onaj hadis, Allah ja ga često spominjem, Allah mi trebamo ga često spominjati one pa žene Al-Ghamidije koja je počinila blud kada je su Buhari i Muslimu drugi, počinila blud i onaj čovjek koji je počinio Ma'iz ibn Malik počinili su bili blud međutim čovjek pogriješi ali mumin se kaje i došlo Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam došlo je Ma'iz i kaže Allahom poslaniku počinio sam blud Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže biće džunun, pogledaj kako je poslanik bio mlast kako je tražio predanje ljudima. Kaže da nije, kaže da nije mahto ovaj čovjek. Da nije izgubio pamet, pa ne zna ni šta govori. Pa kaže Allahu poslanik kaže nisam lud. Pa kažu, pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, shariba khamran. Kaže da nije popio alkohol. Pa se sahabi fi džumaku še vallahi kaže Allahu poslanik ništa kaže, ne osjetim. To je bilo četvrti put mu tako rekao. Tri puta mu je dolazi kaže Allahu Allahu poslanik počinio sam lud. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, teško tebi ide od mene i traži oprez za svoj grijeh. Pa dođe drugi put, Allah oposlaniće, počinio sam grijeh, teško tebi idi od mene. Pa dođe treći put, kaže Allah oposlaniće, počinio sam grijeh. Kaže, teško tebi idi od mene. Kad mu je došao četiri put, rekao mi ovo što sam rekao. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se šta? Da se kamenuje. Pa je došla žena. Pa kaže, Allah oposlaniće, počinio sam blud. Pa kaže, Allah oposlanik alaihi salatu wa sallam, teško tebi, idi od mene. Pa kaže ova žena, kaže, eto ridu an te ruddeni kama redete majz, Kaže, jer pokušavaš i mene da vratiš kao što se vrati majza. Kaže, hoćeš da vratiš i mene kao što se vrati majza. Dolazi gdje, dolazi u smrt. Ali da se očisti. Kaže, jel želiš da i mene vratiš kao što se vrati majza? Pa kaže, Allaho poslaniće, ja sam trudna od buda. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idi i kaže kada rodiš dijete dođi. Koliko treba ženi da rodi? Da kažemo neke bilo u drugom trećem mjesecu, neke bilo šest mjeseci. Posle šest mjeseci rađa djete. Šta može do čovjeku, ma što ćeš to ratit, čini oprosta, čini ovo. Dolazi, kaže Allah, poslanić, rodila sam djete. Kaže poslanik, alaihi salatu salam, kada djete počne jesti hranu, onda dođe. Koliko treba da ga odbije od dojenja? Dvi godine. Pa kaže, pa je došla وفي يد الصبي خبز kaže došla je dovela svoje dijete kaže u ruci djeteta je bio hljeb i kaže ja rasul Allah hada waladi kad akela khubza kaže Allah postanić ovo je moje dijete kaže ono sada ide hran hada waladi kad akela khubza ovo je moje dijete koje počelo da jede hranu Poslanik alaihi salatu wasalam predvodio jednom od ashaba, pa je naredio da se kamenuje da se kamenuje do smrti. Pa od onih koji su je bili kamenovali, bio je Khalid ibn Walid. Pa je kaže, kada je pogodio kamenom, kaže, fesabbaha, pa je kaže, ružno rekao o njoj. Pa kaže poslanik, alaihi salatu wasalam, ja Khalidu mahlen, o Khalide polako. Kaže, ona se je pokajala Allahu djelašanu taubom, da se ne znam kakav griješnik pokajao taubom, bilo bi mu dovoljno. Da se ne znam kakav griješnik pokajao, bilo bi mu dovoljno da ga vraću, ovo je lijep sršetak ovo je lijep sršetak i zato ne treba naš, na, naš ibadet da nas učini oholim i sada je Ramazan prilika da čovjek popravi svoje stanje za ibadet znači da malo zaboravimo sjela zaboravimo ove svade znači ibadet sveđda najljepše najljepše gdje može osjetiti slast jeste na sveđde jeste dova. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže u ajetima kada se govori o Ramazanu kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب Kada te moji robovi upitaju za mene, kaže pa ja sam blizu. Ovo se spominje u ajetima u kojima se govori o Ramazanu i u kojima se govori, u kojima se govori o postu. I zato da nas Allah žele šanu učini od istinski, od iskreni Allahovi robova sa kojima će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala biti zadovoljan. Akulu qavli hada wa stagfirullaha li wa lakum fa stagfiru. kao što smo rekli s ovim, znači, s ovim terminom, znači do Ramazana ćemo stati, inša Allah i tala, posle Ramazana, ja se nadam da ćemo nastaviti. Međutim, inša Allah i tala, bit ćete, bit ćete obavješteni. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas ismili, da nam oprosti, da učini da Ramazan provedemo ibadetu da učini da izađemo iz Ramazana da nam Allah tebarek ve taala oprosti grijehe da nas Allah tebarek ve taala približi svojoj milosti da nas uda, da nas udalji od svoje sržbe draga braćo znači ovo je također prilika da dobijemo jedni za druge